Književnost u Eteru. Pozdrav šitskim sluhačem Radio Srima u emisiji Književnost u Eteru. Nješka sme naščiveli rusku poetesu za zvukovaru Eugeniju Vrabec, ktora objavila jednu knjišku poeziji pod nazvu Pisnji za Hojsanoho Šerca. Občarovana je z prirodu, u ktorej vše nahodzi inspiraciju, a čuva i rusku tradiciju i piše o svojih zdohadovanjoh, ktori prenoši i na mlači generaciji. Knjiška je dvojazična, Bošitski svoje pisnji preloži na horvatski. Teraz dame slovo poetesi, že bi ona sama vi pripovedala o svojim pohodzenju, zecinstvu i pisanju. vas že biste nam povedli daco o poetesi Eugeniji Vrabec. Poetesa, učiteljka. <laughs> Gdje ste še rodzeli i žili? Ja narodzena u Petrovcuh, u Hevtej hiži, gdje moja baba iše bivala, ona, bivala tam od vše, a moji rodiči boli u njih. Ta vecka še ja narodzela u Petrovcoh i, moj cali život dozvijazani za Petrovci. E, žila sam od štiri mešaci svoje, moji rodiči prišli do Vukovaru z nami, za šestru staršu moju i mnje prinjesli u Zahlavčku, jak se to varelo, i otedi sam u Vukovare vše bula. Tu, tu šitsko e, bilo moje iškolovanje i šitsko znači, struka vam učiteljka. Da, ja, ja zakončila u Vukovare osnovnu školu, pa već ka gimnaziju, već sam pošla do Oseku na to tu volalo Pedagogijska akademija. Zakončila sam ljem horvatski jazik i to bula moja struka i tediše to išće volalo i knjižovnost še doložela u tomu zvanju, takže ja bula nastavnica u, tot, u heptot čas še to tak volalo, a nješka za osnovnu školu Hvala pa, ljubiše povežete to učitelje. Hoće su u nižih klasova, u viših, jedno, vše su učitelje. A co se po teraz objavili i robili na polju književnosti? Ja objavila njem to tu jednu jedinu knjižku. i to ja dumala cali svoj život, že ja to nje ne objavim, <laughs> bo moja perša, moja robota bula škola i to ta robota prosvitna, jak še to utori ali cali život sam ja za, za, za pisanje, za čitanje e, poezija, literaturi uopće i takže to všetko, co, posle zložene do knjiški, to moglo više poježe pred cali život nastavalo, ljemže po 91. rok niž ostalo. Ja pošla, vihnati sme buli, ja pošla bez, i, bez i vecka Toto što sam napisala u Pinjici dok sme tu bili, boli to ti češki dnji. To sam za sobom mala, to bol jedan dnjovnik sam odzela i do njega sam pisala to ti takše možeš še povedať, sam počela počala u Pinjici intenzivno pisac. I knjižka počina s tim. Znači od 91. E. roku. Moje namahanje nije bilo, že bi ja to napisala dacu za knjižku. Co mi je trebalo za do školi, za mojih školjaroh, ja to vše pisala i baš sam bila vše tak češljiva pre to co sam napisala, ali je to bilo za hevdi potrebi. A že bi ja knjižku napravila, o tim sam sebe nigde nije domala, to bolo co sam pisala za školjarov, to bolo za školjarov, co sam pisala za sebe, to bolo ljem za mnje i to ja čuvala, nikomu sam nje ukazovala. E, vecka čovjek, dakle su stari, pa vecka malo dobije kuraži, što mu kaže tako A co vas najveće inspiruje? Aha, ja veliki ljubitelj prirodi. Ja baš ljubim Budzvonka. Patrić, Šitsko, kolo mnje i Šitsko uh, ja ga z, aparatom fotografskim snimac ja tak zapametam, co, co vidim i ja u tim uživam i u tim času kad to vidim i poznije išće to vše u mojih očoh i u mojih dunkoh. Takže ljubim bar prirodu, ali e, ljubim veljo i rozdumovac. Dobre, teraz čovjek je starši, on rozdumuje i nazad še vraca i rozdumuje o živoce i šitsko, ali e, ljubim kad možem napisati se o svojim razdumovanju o živoce, o dajakih časov, o e, češkosti dajake, jabo o, o bo, u životu je i češkosti i češljivosti, ali ščešljivost riča. Takže, kad će o tim piše, može bud i već i to ti češki časi, ali ja jako šik pa treba da do knjiškinje položim baš veljo tih takih mm, žalostnih stvari u Abocu, ja znam. A pretpostavljam, že bulo veljo toho se prevedli vojnu, u stvari sto dnji u Vukovare, u Pinjvici. Ovaj, Kje ti stihace pisac pisnji? U htori čas dnja vam pridze inspiracija? Pa to, to š, ja barem ne možem za sebe poveći, že, imam dajaki čas, ali e, raz tak, jak co horim, da co Tam cikavi već ka, kad možem, jakoši me to nje pušća, o tim rozdumujem i tak i već ka mi to da raz hodim po dvore ta pišem, da raz v noci mušim stanut, zbog kad nje zapišem noci, co mi spadlo na rozum, to, to na rano stracene. Ono tu, ja znam, že sam o tim rozdumovala i že mi cala pisnjaše na... Zloželaše ali ja ju nje zapisala i ona mi iscekla. Takže razi v noci, stavam da zapišem, ali nje možem poježe to teraz ja to na, metri pišem nje. Teraz po, po zbirki, kad sam toto poskladala do te knjiški, co bilo, co sam sjela poklast, to sam pokladla, a toto co teraz sam od tedi po teraz napisala, a jest, ali nije tak veljo. A može biti tako, tako ja svejedno dumam, že to už pozno, že imam dosť i že to bar strašne, keď to mladi piše. keď, od mladosti piše, pa to skladaju i to ti stihi, i to ti knjiški, ovo i tak. A ja pozno, počala, pozno sam evo vitvorela to tu jednu knjišku i baš ani nie razumijem velje od jakih drugih. <laughs> Od objavljovanja vaše zbirki pisnji e, Zahojsa Ševca, co še premenjelo? Či na vas patreli členi vašej familiji taše Inšak? Ha, nie možem powiedzieć, da to Inšak patrel, e, s kim sam še god rozvarjala o, o a abo mi taj, to da kto cel daco povest, e, šitski dobre poverli, e, i bilo je milo i njih to nje, zapatrala sam, že bi to da komu co bilo smutne, že ja napisala knjišku. Eh, kto čital knjišku, šitski mi hvarili, že našli daco za sebe, že im bilo to prijemne eh, čitac. A, a moja familija ljubi, oni me i dosta išće vše potrimuju, vše hutorja, pa samo piši, abo samo piš, to už ja hutori po ruski, abo po hrvatski. I ja to pišem, ali vše duvam, že to, to co teraz pišem, to buceljem ljem za abo ostanje moje familiji. Nje domace objavljovati svoje dnevnike? Ha, nje znam. Teraz me to tak lapita, domam se mogla bi, bo to nje dveljo to zapisali. Ja pisala u pinjici, co še zbuvalo, ali je tak ljem, baš tak ja njomnik, dva, tri šorike, avo dva, tri virečenja i to nje. A, pisala sam o zdohadovanjoh na moju babu, bo moja baba i, ja i moja Petrovci mi dosť poviazaní boli i tak mi to bolo príjemno še zdohadovať na, na, na babu na Petrovci i napisala sam, mam ja teraz 22 taki kratki. A po hrvatski bi se to povedlo crtici, taki mali a pripovedočki, ali nije baš taki e, dramatično nabiti, ali je tak bar že za patrovanja, o babi i o Valalje u Totčaske djabula I domala sam, že to, to dam drukovat za teraz jako šik, še zastanovjujem, ta domam sebe. Da, ja to zložim, ta ostanje mojim unukom, tako u tih folio, izložena je od knjiška. Domam sebe, že nješka je baš nje za cikaveni, za take da co už prešlo, oni samo napredok, napredok. Pa ne A čujte, znam, môže to... ostať jak neki dokument e, na, na dácu, co prešlo, a to vše môže biti za komu interesantne. Hoće z etnografského boku, lebo e, da koho, to tak, pripovedač z koho, nie? Ja ja dúmam, že, že to ostane nje, nje, nedrukovane. Tak som dumala aj za to ti pisnice tej knižky, co knižka vyšla moja, A vecka drugih ševar ili treba nam, nas jest malo. Hey. nam eh, napiše da co to bar skrašnje, bo i ja bi učovala naših poetov od, od Kostelnika po, po Nješka. Opatrala sam co každi poeta pisal, co značne i, i Думам, že každi поета, sebe зложив себе книжку piše пише іщення, po po книжку, že, že to bar dobro za Rusnacov, bo ostava zapisana je toto slovo ruske i nješka jutre, da to nije bude znac po ruski, kad ho zacikavi, hozen vžac i pove, aha, u tot čas Rusnaci tak i tak pripovedali i tak i tak e, patreli na to, to, to, to, to, to da jake remeslo, malo takvu nazvu. To už pomeralo šitsko už nje remesel, remesljenikov nje remesla. Eh, kad ih poeta zapisal, to ostalo, to, to, to korpus našog ruskog jazika. I to bar dobro, že, že je u Tako i to ta moja knjiška nastala. Najbarže, najbarže <laughs> je nastala, takže hvarili, že treba, treba, treba nam to bar skrašnje da, da ostanje zapisane i evo. Znači, nie svetska was Vecka li czy se objaviti jeszcze da jednu zbirku poeziji? poezji? Uvidíme, jaka bud sudba. <laughs> nie znam manje sama. Jeszcze jedno pitanje mam za vas. že na jaziku języku se pisni? E, ja mušim powiedzieć, ja počela pisati po hrvatski, choć sam bila pierwsza učiteljka u Vukovara, ktora po ruski prepodavala. Ali som, tak s moimi dzecmi, e, učela pisati i po ruski, a kad sam sama svoje pisnji pisala, a daco nje buli to vše pisnji, vše buli po hrvatski. Već 91. isto po hrvatski u Penjvici Totošicko nastalo. I već ja to zacikavelo me, a čekala sam, moj muž bol zaareštovani, pa u Zagrebu je bula za djecmi. Već kad ja to sebe domala, aha, bi ja to znala, či bi ja to mogla, pa nastal dajaki prešpiv, dajaki moje uh A teraz na stanje pisnja. raz po hrvatski, raz po ruski, ali je ona po, po ruski, ja ju preložim doraz po hrvatski. Abo kad ju napišem po hrvatski, ja doraz ju preložim po ruski. Takže ja imam šitski, co sam teraz co okren tej e, zbirki. Ja šitsko co napisala, šitsko sam i dvojazično. Znači, kad po ruski, ja na hrvatski, vše imam také dorazí vy, printam sebe tam izložim i šitsko, e. takže oni i po ruski i po hrvatski. I je tak mi sve jedno. I jedinstvena ta zbirka. Hej. A ja, ja dumam, že bi každi rusnak tak trebalo. Co piše, že bi to tak trebalo visi. I po mm ruski i po hrvatski. A vše mušime preložiti šitko, co poveme. Preto, <laughs> preto že i, i kad mi My máme to, to, to ti svojo svjatočnosti, dajake, alebo schádzky, alebo shodi. E, mame hostoh, ktori ljem po hrvatski znaju. I ja dumam, že oni prikraceni preto, že, že nje co mi to krásne povedli po rusky, že by vše trebalo im po, si po hrvatski. Bo, bo oni tam bydni šedza, i sluhaju i tu i tam da co porozumija, a toto bogatstvo je krasota toho co vi rečene po, po ruski, kad nje preložene po hrvatski, oni, oni nje, nje suučestvuju u tim, oni to nje, nje čuvstvuju, oni nje znaju co mi to po utoreli krasne, a to po ruski krasne, ali kad po hrvatski on je razumi dak to, bo mu nje potolkovane po vecka. Vecka nje, nje, nje, nje, 100%, ali a 30% nje nema... skladem tot. se. Stali biste nam prečitati za Skeljo vašo pisnji? A nje sam teraz otkaz. Evo, moja zbirka zložena tako, ona ima 45 pisnji kraći dluši, pa 22 haiku, pa 11 kratkih to dajaki minijaturi, a počala sam e, jak pisnja, každa ma zapisani datum dolu i mjesto mhm. gdje nastala. Tak sam počala od perših, to I Ivac jak še skladale každi rok, každi mešat već jak bulo, tak su poskladani. Je teraz storej, storu tematiku da vi berem da ja kupim. Sad god vi e, domace že eto, co še vam najveći pači, možete nam prečitati ja. i na jednim i na drugim jaziku. Aha, aha. E, bude dos dva pisnje, eto. Mhm. E, jedna to ta i bi sam već preskočila, a o tim 91. rokovanji bi može biti nje je prečitala nič, to počatok knjiški i, i imao jakišik poetski počatok, ali je Bimbecka može buc nadvaljen to ti. Znajte. Može biti Evo jedna dlukša, znači i po ruski i po hrvatski. Evo, počnem ja, bar zvijazana za Petrovci. Evo, to je moja zbirka. <laughs> Dokazujemo na prednjim <laughs> boku naš Vukovar i naša crkva, Filipa i Jakova, a na ostatnjem boku Ruska crkva u Petrovcu. Bo, ja ju tak pametam, imam i slike koja kizu sam keče pasha blagoslovela u porti, u cerkvi i tak, i, ali u, mojih zdohadovanjoh, u mojih dumkoh, to ti Petrovci u šestotu crkvi, i s tim co bi še povedalo po hrvatski centrom Valalu. Evo, vecka jedna pisnja za Petrovci. si glas. U mojih Petrovcoh i nješka pred hižu pišni orehi stoja адже по jednej szliwki або ліпі, як же ще спомиці їх боя. У гумні плєвнік і брадло слами стаємно стражу чуваю, а кури і когут на шмецисько нікого не пущаю. У заградах з конара на конар шкорванчок лєці прещерешню, гращок і мархва, пастернак і мак, чекаю вже їх і тераз бабово руки вежню. Privicuje miše, že u dvore prazni koč i štverci ljem konji i batoh očekuju. A na plociku kantički hljebovki na vitru, že pisnju roboti i ščescu višpivuju. Drum u ulici cihi, starenka čeljac po dvoroh hodzi, a do školi i cerkviljem zarosnuta draška vozi. Prešlosci, jakže tu stoji, prešlost, jakže tu stoji, a nje prehodzi čas. A nažalj, nješka tu ljem jej hlas. Glas prošlosti U mojim Petrovcima i danas pred kućom ponosni orasi stoje, a poneke šljive ili lipe kao da se među njima boje u gumnu sjenik iz tog slame stražu postojano čuvaju. A kokoši i kokot na smetlište nikoga ne puštaju. U vrtovima zgrane na granu čvorak kroz trešnju leti. Grašak i mrkva, paštrnjak i mak čekaju da će ih bakine ruke uzeti. Pričinja mi se da u dvoru prazna kola i uzengije samo konje i bići ščekuju a na plotu kantice i otarci na vjetru pjesmu radu i sreći ispjevuju. Cesta i ulice tihuju. Starčat po dvorištima hodi, a u školu i crkvu samo zarasla staza vodi. Prošlost kao da ovdje stoji i ne prolazi čas. A nažalost, danas je tu samo njen glas. August Slunkoše klanja s njeba i ceplotu za svoje dlanji dava šitskim kotrim treba. Njebo njižno prituljuje i koljiše, bočka mu ruke i lica i každa ho vešelji bliska mu ptica. Hmari tanjec svoj, tancuju bili, vitri dok onaroh šedli. Motilji augustovske kolo pljetu a pčoli slatki praščok zberaju na kvetu. Daljekost, blaženstvo i šćestce skriva. Cepla cihost, šmiški buci. Krasa i radost pohaci šerca ljudzoh i každiše na slunku milomu riva. Kolovoz. Sunce se s neba klanja i toplinu pruža svima sa svoga dlana. Nebo nježno prigrljuje i ziba, cijeli vam uskute i lice i svaka ga veseli blizina ptice. Oblaci ples svoj plešu bijeli, vjetri su u krošnje sjeli. Leptiri kolovoško kolo pletu, a pčele slatki skupljaju pelud na cvijetu. Obzor blaženstvo i sreću krije, toplina, topla tišina osmijehe budi ljepota i radost bogati srca ljudi i svak se na suncu dragom grije. Najkraći pisnji to haiku. Jak Tadijanović še pod stari dnji u haiku daku su kazal tak ja me zacikavelo baš pretože haiku baš dobri za taki blisok kendaco-patrižu prirodi, onama ljemteljostih, mhm. šmemac sedemnac i slo, slo jej, to ti časci za slovoh. Takže, eto, to mi je cikavelo i ja napisala i tu u knjiški jest jest u stvari 22 hajku pisnički. Ja prečitam teraz kratki štiri aj da nje bude žimski, da nje bude to, evo to, tak budzę dakus. Mešac na sklu. Kročaj per ed cvermi. Radost u šercu. Dzevijata. Hmarka odpočiva, po njebe slunko krača. U cinju ljubov. Po hrvatski. Mjesec na oknu, koraci pred vratima, titraji u srcu. Oblak lješkari, nebom sunce korača, Cijelo u sjeni. Zešati, varošci huje, na jebe hvizdoh hod, u šercu mir. Grad u tišini, na nebu zvijezdani trag, u srcu spokoj. 12. Ruki drevoh, njebesne bela vidlo bočka, jari tanjec. Po hrvatski, ruke drveća, nebo plavetnilo ljubi, proljeća ples. Dziękujemy krašnje, Pani Profesorko. I ovaj, še, že objavice išće svoje pisnji i pripovetki i že vas išće raz intervjuirame za Radio Srim. Zekujem ja na, na prihodu, na eto po volanki. Nazdavam še, že, že som dakus pohutorela, co bi može biti za koho Može biti za konjec Bim poverila išče, že njeljem Petrovci moj valal, bo moja mac Petrovcov, ali je i Mikloševci, bo moj ocet bol z Mikloševcov. I vše jak dzecko hodjela sam i do jednog i do drugog valalu. A dako sam bula vjazana i za šid, bo moja baba, ocova mac, bula zos šidu. Takže u mojem zecinstvu to ti tri ruski mesta, e, bar často pohodzeni od moje familije, znači ja bulavše s njima i e, toto šitsko co sam tam vše nahodzela, e, ljudze s ktorima sam še stretala, buli hevti, ktori, to tu ruskost od sebe davali mlačim i eto tak ja to našli od tih šitskih, ktori skore mnje i skore mojih rodičov buli mladi, pa već kad moji rodiči imali svoje babi, pa ja išla s rodičami tam, pa već kad oni nam pripovedali, već tak evo i ja vi patraže i ja, tak jak baba, <laughs> prenošem to, to co, znam, co možem na, tih mlačih, hoć nažalj, evo to u tih rokoh kad nas teljo malo jezdu u Hrvatske i to ti šitski co co maju pochodzenie Ruske, traci to. Ale dumam, że to ta, hej, ja dumam, że to ta literatura ipak pomože, bo evo, učenje ruskog jaziku po modelu C u školoh, evo u Petrovcoh, pa u Jankovcoh starih, pa teraz u Vukovare, ipak pomaha, že bi to keljoteljo i u mladih rozvivalo i že bi nje zatracelo. A evo knjiški poetoh u tim pomahaju učiteljom i <laughs> djecom. Krašnje, dziękujemy. E. I tak, pomali za stihami našej poetesi Eugeniji Vrabec, prišli sme do kraja i te emisiji Knjižovnost u eteru internetskog radio Srima nastavameše się, že ste uživali u emisiji ktoru vam pririhtala novinarka Ljiljana Kiš i ton majstor Robert Pavelić.